أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مما بعد Kaže شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل السابوني As-Sabuni u svojoj knjizi Akidetu Selef o Ashabul Hadis Akida Selefa i učenjaka hadisa, govoreći o, suštini haqihi imana, kaže medhebu ahlel hadis, mezheb, stav, ubjeđenje učenjaka hadisa, odnosno selefa umeta, enel imane qaulun wa amelun ma'rife, jezidu betavu jankusu masije, da je iman u definiciji imana, znači spada govor, djelo i marife spoznaja. Jezidu bita o jenkusu blimasi. Povećava se sa, iman se povećava sa pokornošću, smanjuje se sa grijesima. E, sve definicije, uglavnom definicije imana, kod ehli sunneta se vraćaju na ovu. Otprilike, s tim da su neki rekli, i to će navesti poslije, e, će poslije, Sabuni, a to je da skupina učenjaka kaže definicija imana, znači prvo smo rekli, znači, kaul amelovo marife, riječi, dijelo i spoznaja. Druga skupina učenjaka kaže riječi, dijelo, vanijetun. Kao va nije vanijetun. Riječi, dijelo i nijet. Nijete misli se na tu, na iatikad, Ako nema nijeta, tu, znači, ako nema, nije tako rekla da je, ako što ima definicija kod mnogih učenjaka, kaže, iman su riječi i djelo, u to ulazi munafik. Tako? I, i, ima i riječima priznaje laže šanu i dijelom priznaje, ispoljava islam, a u nijetu je, e, skriva kufr. E, treća definicija kažu e, riječ, djelo, wasunne, kaulun va sunne. Ako ne kažemo sunne, onda tu ulazimo u ptedija, oni e, e, novotari koji su došli sa velikim novotarijama. E, uglavnom, skupina učenjaka kaže, ako se kaže da je iman sve, mimo toga da spomini amel, kaže to je onda kufr. Neki učenjaci kažu. Znači da, da, da je iman kaulun ili marif, da su riječi ili samo marife, a džehmije su došle, znači definicija kod njih marife, da je iman spoznaja. I po, njima je na imanu i iblis i, faraon. Jer oni su znali za Allaha Đelešanu, jedan i drugi. E, ni se cisa dolazimo detalje toga, uglavnom znači, govori o temi šta je suština imana i na čemu je bio Selefovog ometa u definiciji poimanju imana i već je spomenuo, znači to su kaulon do amelovo marife, znači e, riječi, dijelo i spoznaja, povećava se jezidu bita, povećava se sa pokornošću, ima se povećava sa pokornošću, to je jasno kod dan, to znamo iz prakse, vojenko su i umanjuje se sa griješenjem, iman opada i smanjuje se sa grijesima. A onda dalje nastavlja, navodi, navodi e, govore neki učenjaka, poput Muhammeda bin Alija ibn Hasena, od tog, tog, tog ravije, da bi došao do, do Umeir ibn Habiba, ashaba, koji kaže el imanu jezidu enkus, iman se povećava i smanjuje. Fakile e, woma zijadetu anuksanuhu, e, kakvo je to njegovo pomoć, e, povećavanje i smanjivanje. Kale, ida zekarna Allahe hamidnahu, wa fatilke ziyadatuhu. Kaže kada spomenemo Allaha, što veličamo ga, zikrimo ga, zikrimo ga, e, hvalimo ga, kada subhanamo, veličamo ga, kaže to je povećavanje, njegovo povećanje, time se povećava iman. وَإِذَا غَفَلْنَاهُ وَدَيَعْنَاهُ وَنَسِينَاهُ فَذَلِكَ نُقْسَانُهُ Kaže kada, kada ga zapostavimo, kada ga izgubimo, uh, E, izgubimo, znači ne spominjemo Allah i zaboravimo na njega, to je, kaže, umanjivanje imana. Obilježi imam Ahmed prenosi Ađuri u svojoj svoj knjiži Ibn, e, u svojom Sanefu. E, da, on znači, navodi govore nekih učenjaka od Ashaba i Selefa u poimanju imana. Pa onda navodi rivajet Hasan ibn Mishakam Muzekija i navodi rivajet duži nabra, pa onda e, Hasana od Međuređa, od Sufjana Tevrija, navodi stavove, kaulove šta je iman. Pa kaže, pitao sam, spominje, spominje to, prenosi, od Jahije ibn Sulejma, Kaže, seltu ašare min fuqaha. Pitao sam, Ashara min fuqaha. Pitao sam desetoricu od faqiha anil iman. O iman, Šta je iman? Faqalu wa amelun. Da, je to, da su to riječi i djela. Pojenta je ovdje, znači, da, da u